вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у адным нядаўнім апытанні публікі пра беларускія нацыянальныя каштоўнасці чырвонай ніткай праходзіць такі адказ усё што звязана з вКл. Вялікае княства літоўскае асацыюецца з росквітам беларускага жыцця здабыткі кнігадрукавання архітэктуры мастацтва таго часу і сёння тое галоўнае чым мы імкнемся прадставіць сябе свету але куды гэта ўсё падзелася і што было пасля вялікага княства чаму мы так фатальна страцілі пераемнасць ад той дзяржавы да сённяшняй Каб адказаць на гэтыя пытанні заўважыў, што вялікае княства літоўскае з усімі яго пладамі было творам беларускай арыстакратыі што пасля захопу тэрыторыі вКл расійскай імперыі менавіта беларуская арыстакратыя на працягу 200 гадоў вынішчалася ўсімі магчымымі спосабамі фізычнай гістарычна маральнай матэрыяльна спачатку сядзібы радавітых беларускіх дваран занялі расійскія памешчыкі а потым і іх змыла цунамі узбуджанага плепса у спісах ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў гэтыя людзі здаюцца мне дыяментамі ў асноўнай масе народу. Іх хочацца ідэалізаваць і рамантызаваць, як гэта рабіў Уладзімир Караткевіч. Мае дыяменты складаюцца з трох граняў. Гэта месца, усходняя Беларусь, сацыяльны статус, дваранін, нацыянальнасць, беларус. Неверагодна ўявіць такіх у 1920-е гады у часы панавання камунаў, камбедаў, ваяўнічых бязбожнікаў і ГПУ. Яны як іншапляннетнікі сярод рабацягаў асінторфу і тут раптам дваранін у яго асабістая гаспадарка. Дакладней яго выцягнулі як таго шыціка з трубачкі з асабістай гаспадаркі, дзе ён сядзеў, нібы той шляхціц завальня ў абсалютнай глушы, дзе ў яго была свая бібліятэка і сямейны архіў, дзе ён планаваў архітэктуру сада з сажалкамі, вёў нарыхтоўку грыбоў, мёду, арэхаў, арганізоўваў жыццё вакол сябе і сялянам, якія ў яго працавалі, жылося па-людску, бо гэта ж не чужы пан або памешчык, а свой беларус, хоць і дваранін. За савецкім часам гэты выраз дваранін беларус стаў аксюмаронам. Для многіх ён і сёння гучыць як спалучэнне неспалучальнага. Мне шмат разоў даводзілася падарожнічаць па рэках усходняя Беларусій і там у самых аддаленых кутках паўсюль сустракаць сляды арганізаванага жыцця, колішнія паркі і месца, дзе стаяла сядзіба. Насамрэч нічога няма, але ландшафт падказвае табе, як гарманічна былі ўпісаныя ў яго гаспадарчыя пабудовы і кветнікі, прысады і пад'езды, зусім рэдка можна сустрэць і сам будынак найчасцей на строме на неабсяжным краявідзе драўляны або каменны палацык нашчадкі стваральнікаў вКл збяднёныя і адрынутыя ўладай стваралі на сваіх лапіках зямлі маленькія аазісы суладнага жыцця нібы аскепкі таго залатога веку. Thank you. Устае перад маім паглядам і вулка веючая сном, і ціхі старасвецкі дом з цяністым адзячэлым садам, над ім шпакоўніца ў гары, а ў круг схіліўся тын стары. Дом гэты да паноў забела ў суседзяў нашых наляжаў. Я змалку там штодзень гуляў, з дзяцьмі іх лес на дахі смела, рваў яблыкі, рабіў садом і крыкам поўніў цэлы дом. Так у гулянках пралятала маё дзіцячае жыццё, А поруч ціхае дзіцё дачка забелаў узрастала. Яе я мала знаў. Яна ўсягды была сама, адна жылося цяжка вераніцы. Хай так дзяўчыну будзем зваць. Яе памерла рана маці, не было зусім сястрыцы, а бацька сэрца хоць і меў, ды прытуліць яе не ўмеў. Таму з маленства полюбіла хавацца ў сад стары яна, дзе веяла дыханне сна і цішыня ў паветры плыла, і нерухомы быў спакой, маўляў, у глыбіні марской. пабачыў я сялібы дзе леты першыя прайшлі там сцены мохам параслі вясёлка сумно, сумно в тишине. Я у сад пошел, там глухо тихо, Усё травою поросло. Я кажу менавіта пра ўсходнюю Беларусь, бо дваранам з заходняй да вайны пад Польшчай было лёсам дадзена цэлых 20 гадоў, каб зразумець, альбо адчуць, куды хіліцца пуці на гісторыі не на іх карысць. Можна было з'ехаць, распрадаць майно і, натуральна, запісацца палякам. Да гэтага схіляла і тое, што беларускі рух пад польскай уладай быў афарбаваны ў чырвоны колер. Беларус у заходняй Беларусі быў ледзьве не сынонімам бальшавіка, а таму арыстакрату неяк неадпаведна было заставацца беларусам. Тых, што засталіся пасля далучэння заходняй да ўсходняй, судзілі ўжо толькі за тое, што яны дваране. Ва ўсходніка ўжо часу на роздумы і вычуванні не было. Верагодна, многія з іх таксама запісаліся палякамі, бо не хацелі мець нічога агульнага з нацыяй, якая на вачах рабілася пралетарскай. А калі паляк, дык ужо як бы і не зусім ваш, не ў самым, поўным вашым распараджэнні. Верагодна таксама, што многія паны выпраўлялі ў анкетах сваё паходжанне на сялянскае, бо шмат яўна дваранскіх прозвішчаў належыць сялянам. Верагодна, многім усё ж удалося нейкім спосабам уцячы з Беларусі, пакінуўшы свае сядзібы. Таму гэтыя, што захавалі і сваё дваранства і сваю беларускасць, выклікаюць патройную павагу. Не ведаю, ці адчувалі яны, што асуджаныя як клас, што ідуць на страту маёмасці, радзімы і жыцця. Напэўна, не маглі не адчуваць, але трымаліся сваёй сацыяльнай адказнасці. Яны спакон веку маральныя гаспадары гэтай зямлі, яе культуры і парадку. Старыны не рушыць, навіны не ўводзіць. За савецкім часам любілі высмейваць шляхту, маўляў, павыраджалася яна ды спілася ў сваіх забытых богам маёнтках. Але сталінскія рэпрэсіі парадаксальным чынам высвецілі тых, хто не вырадзіўся, каму спадчынны рыцарскі гонар не дазволіў ані перапісацца ў іншую нацыянальнасць, ані назвацца селянінам, ані ўцячы з радавога маёнтку гарадскія дваране беларусы былі адарваныя ад радавых котлішчаў яны патрапілі ў больш разрозненае людское асяроддзе таму іх лёсы цяжка назваць тыповымі што ж тычыцца дваран на зямлі за сцянковыя шляхты гаспадароў сядзібаў дык многія з іх дзіўным чынам датрывалі да калектывізацыі трых гадоў у сваіх уласных маёнтках вось тут і пачалося у вы слухаеце радыё свабода. У новай серыі перадач вострая брама лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. Іван Язепавіч Акаловіч з хутарасілічы лагойскага раёну беларус з дваран у свае 56 гадоў лічыўся калгаснікам у калгасе імя дзяржынскага, калі на пачатку 1933 тройка за антысавецкую прапаганду прысудзіла яго да 10 гадоў канцлягера. У заўвагах да прысуду сказана сям'ю выслаць у паўночны край на тры гады. Колькі было той сям'і у Івана Язэпавіча не ўдакладняецца звычайная для тагачаснага справаводства з'ява галоўная акаловічаў у гэты час і ў гэтым месцы секлі пад корань усіх у 1933 за антысавецкую прапаганду быў адпраўлены ў Казахстан беларускі дваранін Іван Феліцыянович аляшкевич з паселішча за французская грэбля і гуменскага павету і гэтак далей і гэтак далей складзем сёння невялікі мартыралёг беларусаў дваран што апынуліся ў самым эпіцэнтры савецкага энтузіазму анкудовічы беларусы з дваран заслаўскага раёну менскай вобласці ніна ігнатаўна 25 гадоў у На пачатку 1931 за шпіянаж на карысць Польшчы прысуджаная да вышэйшай меры пакарання, расстраляная. Роберт Язэпавеч 26 гадоў за тое самае атрымаў 5 гадоў папраўчапрацоўных лягераў. Франц Язэпавіч 32 гадоў, 10 гадоў катаргі. Анцыпяровічы, аранскія, барануўскія, бараноўскія вялікі род саслучаны, аднаасобныя гаспадары, настаўнікі, лекары, члены кулацкай групоўкі, арыштаваныя ў 29-30 годах, асуджаныя да розных тэрмінаў канцлагеру ад трох до 10 гадоў. Іван Васильевич 45 гадоў і Іван Михайлович 32 як кіраўнікі арганізацыі да расстрэлу. бачылы беразоўскія бранавіцкія бржазоўскія бурыя боэлі быліны белькевічы асноўны перыяд рэпрэсіяў беларускага дваранства 1929-30 гады апошніх падгрэблі ў 33 да 37 не датрываў амаль ніхто у А вось раней да 29 сустракаюцца паасобныя выпадкі. Напрыклад, Лявона Казіміровича Аранскага з дзісенскага павету судзілі яшчэ ў 1920 за антысавецкую дзейнасць і пасадзілі ў канцлягер да сканчэння грамадзянскай войныны тыповы выпадак. Памешчыка Владзіслава Івановича Віткоўскага з маёнтку з Баровічы пад Менскам у 1920 расстралялі, як агента польскай контрразведкі. Таксама тыповы выпадак. Пісьменнік Кастусь Тараса ў сваёй працы крыж памяці меч лёсу прыводзіць такі факт, цытую. 1 жніўня 1920 году у Менску пачаў функцыянаваць канцэнтрацыйны лягер для прадстаўнікоў варожых клясаў, якімі лічыліся былая шляхта землеўладальнікі чынавенства святары. У лягеры было не менш за 300 зняволеных. Канец цытаты. ватацы вечары высоцкія гаеўскія гарэцкія гідроіц тоўсцікі грабоўскія грушы гускія гурыновічы гушчынскія дашкевічы дзічкоўскія доўгія драбушеўскія драздовічы дуброўскія дыдыркі ермалінскія жураўскія жыдовічы заблоцкія забродскія замбржыцкія зубовічы івановскія казелы камінскія кандыбы каты тырлы кернажыцкія корбуты. гісторыкі сцвярджаюць што на выхадзе з вКл беларускі народ на 10соткаў складаўся з дваран а ў бальшавіцкай будове свету гэтыя 10соткаў не прадугледжваліся Таму судзілі, высылалі і расстрэльвалі іх часцяком нават не за антысавецкую прапаганду і контррэвалюцыйную дзейнасць, а проста як сацыяльна небяспечны элемент корзуны, крукоўскія, крэпскія, кузьмінскія, кулакоўскія, кунцэвічы, лагацкія. Перад вачыма ўстаюць жывыя сцэны. Следчы НКВД, дзве клясы адукацыі абясілены бясконцымі допытамі і катаваннямі, пачынае распрацоўваць чарговага ворага народа. Фамилия имя отчества. Ленартович Камелия Фелициановна. Где и когда вы родились? 1875 год, вёска Волевича Червенского района. Национальность? Белорусская. Происхождение? С дворан. Вось тут яго ўсяго натуральна клініла. Гэты самы аксюмарон, беларуска з дваран. Ладно, беларуска, я тоже беларус, а што з дваран памешчыцца, значыць, ці сільна разумная універсітэтка, Вось дзе ярасць хваляю закіпае ў душы. Крывапійца на целе пралетарскага класа. Камілія Феліцыянаўна была адпраўленая ў Сібір не за эксплуатацыю, не як памешчыцца ці сацыяльна небяспечны элемент, не як кулачка. Відаць, ні на што такое самім выглядам сваім не цягнула. Яе асудзілі за садзеянне сыну у антысавецкай дзейнасці. Это значыць, па самым апошнім рахунку, па якім толькі маглі звінаваціць жанчыну, за тое, што яна маці ліпеніцкія лютаровічы ляцкія ляшкевічы ляшчынскія малахоўскія маліноўскія малышеўскія мардовічы масальскія мастовічы матусевічы мінкевічы мукасеі невяроўскія некрашевічы пагоскія пагумірскія паўловічы петражыцкія плышеўскія праляскоўскія Іван Іванович Праляскоўскі 40 гадоў, беларускі дваранін з вёскі пахомаўшчына менскага павету, гэта цяпер дзяржынскі раён быў арыштаваны на самым пачатку 1930 і прысуджаны тройкай да вышэйшай меры пакарання за антысавецкую агітацыю. Паводле артыкулаў 66 і 72 крымінальнага кодексу БСР расстраляны. пржасецкія пшонкі пятрышчы рагалевічы радзевічы рыжыя рымашэўскія рытары рэйнгельды рэўты саковічы У працяг гісторыі 1920 -го году выпадак з Ілёй Фёдоровичам Саковічам, прафесія землеўладальнік а схапілі яго ў маёнтку на хутары дубовікі барысаўскага павету. Фармулёўка прысуду, які вынесла калегія ГПУ такая: буйны памешчык лічыць ворагам народа. Вышэйшая мера пакарання. Ані што зрабіў Ілля Фёдорович, ані што сказаў, не фіксуецца, Про лічыць ворагам і расстраляць. Што, натуральна, і было выканана без затрымкі. саўчынкі семянтоўскія сікорскія скуратовічы смольскія станкевічы статкевічы стэфановічы свідэрскія сеўрукі тамаровічы тамковічы тарлоўскія татуры тоўсцікі трайкоўскія тумеловічы усачэнкі хаткевічы хаўстовічы Язепа Сцяпановича Хаустовича 42 гадоў з вёскі кулакі старобінскага раёну асудзілі ў 1930 як кулака на ссылку на кіраўскі прыск у чыцінскую вобласць. Тэрмін ссылкі не ўказаны. Больш за 10 гадоў у тым часе не давалі, а калі давалі больш, дык толькі расстрэл. Значыць, выйсці ён мусіў у 1940 Аднак гулагаўская бездань часцяком забірала чалавека ўсяго і без астатку. Пра што сведчыць і наступны запіс у справе Язэпа Хаустовіча. У 1954 памёр у ссылцы. Праз 14 гадоў пасля таго, як мусіў вярнуцца. царэвічы цімінскія чайкоўскія шаблоўскія шабуні шкурды шляхцыцы шмакавы шпакоўскія шпілеўскія шуневічы шыбекі шыманскія шыпілы шамет палачанскія эйсманты юнацкевічы і юнацэвічы якубоўскія яновічы яноўскія. У кгбшных спісах самым недарэчным радком выглядае запіс пра рэабілітацыю. Расстраляны, рэабілітаваны, сасланы, рэабілітаваны, пасаджаны ў канцлягер, рэабілітаваны, карнікі і іх нашчадкі так і не зразумелі, што адабранае жыццё і пакалечаны лёс рэабілітацыі не падлягае ёсць рэабілітацыя для кампенсацыі за панесеныя маральныя і матэрыяльныя страты што да рэабілітацыі ў шырокім сэнсе слова дык прасіць яе ні ў кога не трэба тут іншая справа беларускаму народу для нармальнага развіцця востра патрабуецца рэабілітацыя свайго беларускага дваранства гаворка не пра асобных яркіх персанажаў нацыянальнай гісторыі, а пра рэабілітацыю ўсяго беларускага дваранства як класа і не недзе ў судах і архівах, а ва ўласных галовах. Можна скласці цэлы кодэкс прынцыпаў беларускай арыстакраты і навучыць гэтым прынцыпам дзяцей, але найперш зазубрыць тыя прынцыпы павінны дарослыя. Прычым самым першым, самым аварыйным прынцыпам трэба прызнаць наступны: Не ламай тое, чаго не будаваў не лезь туды у чым не разбіраешся не абвяргай таго чаго да канца не разумееш эпохі на нашых вачах змяняюцца без нашага ўдзелу а мы по-ранейшаму са скрухай паўтараем словы паэта няма таго што раньш было Няма таго, што раньш было.